de aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. É o jacaré, jacaré. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, bolado tá com ela. Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. É o jacaré, jacaré, é o jacaré, jacaré. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima buraco nela. Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto taco, taco, taco, taco, taco, taco nela. Jacaré, taco nela, taco, taco, taco nela. Boto taco, taco, taco, taco, taco, taco nela. Faz um movimento, taco nela, taco, taco, taco nela. Comprei o lança pra bafora com ela, em cima da minha laje. Taco, taco nela, taco, taco, taco, taco, taco. lançou mais um, hein? Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. É o jacaré, jacaré. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, bolado tá com ela. Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. É o jacaré, jacaré, é o jacaré, jacaré. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, bolado, taco nela. Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto taco, taco, taco, taco, taco, taco nela. Jacaré, taco nela, taco, taco, taco nela. Boto taco, taco, taco, taco, taco, taco nela. movimento, taco nela, taco, taco, taco nela. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje taco nela, taco taco taco taco taco taco nela, taco nela, taco taco nela, taco nela. tu, tu, tu,